Частина п'ята. Увесь ранок Хорікіта була похмура. Було б чудово, якби вона ставала милою, коли сердилася. Якби вона дулась з почервонілими щічками, то була б достатньо милою, щоб усі чоловіки не притомніли. Проте вона залишалась безвиразною та тихою, заперечуючи моє існування. Якби я її ігнорував, то вона напевно дістала б свій циркуль. Після надзвичайно довгого дня уроки нарешті закінчились. Ти зібрав усіх у навчальну групу? Її перші слова до мене були про навчальну групу. Вона точно на щось натякала. Кошіда їх приведе. Сумніваюсь, що вони братимуть участь, відповів я. Кошідасан. Хм... Я гадала, що достатньо наголосила, що їй заборонено приходити. Хорікіта впевнено пішла до бібліотеки. Я слідом. Коли я пішов, Кушіда надто мила підморгнула мені. Разом з Хорікітою ми зайняли довгий стіл у самому кінці бібліотеки та чекали на інших. Я перевела усіх, Кущіда підійшла до місця, де ми сиділи. Позаду неї були. Кущіда Чан розповіла нам про цю навчальну групу. Я не хочу бути відрахованим одразу ж після початку навчання. Дякую. З'явились Іке, Ємаучі та Суда. Однак вони привели неочікуваного відвідувача хлопця на ім'я Окітені. Ага. Окітані, ти теж провалив тест? спитав я. А, ні, не зовсім. Я був близький до провалу, тому хвилююсь. Мені можна приєднатись до цієї групи, бо трохи складно приєднатись до групи Хірати. Окітані подивився на мене, надуваючи свої милі злегка почервонілі щічки. Він був струнким парубком з коротким синім волоссям. Хлопець, якого приваблює все жіноче, міг би одразу крикнути Я закоханий. Якби Окітані не був чоловіком, було б небезпечно. Ти ж не проти, якщо Окітані кун теж приєднається? спитала Кущіда Хорікіто. Зрештою, Окетані отримав 39 балів на тесті. Ймовірно, він хотів займатися просто для підстраховки. Поки ти переймаєшся за провал, я не проти, але тобі треба бути серйозним, сказала Хорікіта. Ох, гаразд. Огітаній сів дещо радіючи. Кущіда намагалась сісти біля нього, що Хорікіта точно помітила. Кошіда сан, хіба я на Коджіку не казав тобі? Ти. Я теж хвилююсь через погану оцінку, сказала Кошіда. Ти набрала немало балів. Так, але, правду кажучи, мені пощастило. Було багато питань з варіантами відповідей, пам'ятаєш? із них я вгадала половину. Так що я ледве пройшла. Кущіда мило захихотіла, легенько почухавши щоку. Я вважаю, що я на тому ж рівні, що й Окітані кун, якщо не гірше. Тому я хочу приєднатись до групи, щоб запобігти поганій оцінці в майбутньому. Гаразд. Я не зміг приховати свого захоплення від схеми Кущіде. Спочатку вона підтвердила, що Китані може приєднатись до групи, а потім використала це на свою користь. Тепер Хорікіта повинна прийняти Кушідо. Гаразд. прогарчала Хорікіта. Дякую. Кушіда усміхнулася, поклонилась і сіла. Напевно, Китані частина її плану. Вона ефективно скористалась ним, щоб мати підґрунтя для того, щоб приєднатись до групи. Менше 32 балів провал. А якщо набрати рівно 32, то це теж провал? спитав судо. Ні, ти в безпеці, якщо набрав хоча б 32. Судо, ти зможеш впоратися з цим, так? спитав Іке. Навіть Іка хвилювався за суда. Звісно, ці хлопці хотіли б знати точний поріг. Це не має значення. Моя мета, щоб кожен з вас набрав 50, сказала Хорікіта. А хіба це не буде занадто важко? Мета просто скласти небезпечна. Той факт, що ви не зможете легко досягти порогу, мене турбує. Перед здоровим аргументом Хорікіти хлопці просто неохоче кивнули. Я включила в план навчання більшість того, що було на минулому тесті. У нас тільки два тижні, але я збираюсь детально пройтись по всьому. Якщо чогось не розумієте, будь ласка, запитуйте. Я не розумію першого питання. Судо подивився на Хорікіту. Я також спробував прочитати перше питання. A, B, Тесі мала разом 2150 єн. A мав на 120 єн більше, ніж B. Після того, як C дав B одну четверту від своїх грошей, у B стало на 220 єн більше, ніж в Ей. Скільки грошей було в Ей на початку? Ха, Навчання на систему рівнянь. Перше тестове питання повинно бути легким для старшокласників. Спробуй подумати якщо ти здаєшся на самому початку, то нікуди не дійдеш. Слухай, я ж взагалі не вмію вчитися, сказав Судо. Ви ж усі якось потрапили до цієї школи. Так, через те, що ця школа приймає учнів, спираючись не тільки на результати тестів, судо, швидше за все, був зарахований через свої виняткові фізичні здібності. І якщо дивитися з цієї точки зору, то чому його не відрахувати через погані оцінки? Ех, я теж не розумію. Іке так само спантеочено почухав голову. А ти, Окітанікун, Поглянемо. A плюс B плюс C це 2150 єн. Таким чином, A равно B плюс 120. Тоді. Покітані почав складати систему рівнянь. Кущіда, сівши біля нього, дивилась через своє плече. Так, так. Схоже, це правильно. Що далі? Зараз Кощіду точно можна було назвати сміливою або навіть зухлавою. Вона нещодавно стверджувала, що ледве не провалила тест, а зараз навчає Окітені. Чесно кажучи, перша та другокласники середньої школи можуть це розв'язати. Якщо ви тут застрягнете, то ви не зможете просунутись далі, сказала Хорікіта. Тобто ми що, як дітлахи? прогарчав суда. Як Хорікіта Сани сказала, буде погано, якщо застрягнете тут. Математичні запитання у минулому тесті були приблизно такої ж складності, але останні були дуже складними. Я не зрозумів, як їх розв'язати, сказав Окітані. Слухайте, це можна легко розв'язати за допомогою системи рівнянь. Не вагаючись, Хорікіта взяла олівець і взялася до роботи. На жаль, таке враження, що зрозуміло тільки Куйщіда та Окітені. А що таке система рівнянь? спитав Іке. Ти серйозно? сказала Хорікіта. Ого, Схоже, ці хлопці взагалі не вчились раніше. Судо кинув свій механічний олівець на стіл. Стоп! З мене досить. Це не спрацює. Судо пішов ще до того, як ми змогли почати. Хорікіта тихо розсердилась від такого жалюгідного вчинку. «Е, зачекайте, давайте спробуємо. Якщо ви навчитесь розв'язувати ці завдання, то зможете застосовувати отримані знання на тесті. Згодні, добре, сказала Кущіда. Ну, якщо Кущіда Чан так каже, то я спробую. Але якщо навчатиме Кущіда Чан, то я напевно буду старатися сильніше. Кущіда, схоже, хотіла запитати Хорікіто про це але та мовчала. Її відмова відповідати навіть так чи ні завдавала клопоту. Проте, якщо вона буде мовчати і надалі, то інші можуть просто покинути групу. Кущіда зважилась та схопила механічний олівець. Як сказала Хорікіта сан, ти можеш розв'язати це завдяки системі рівнянь. Давайте спробуємо скласти її. Вона швидко записала три рівняння. Схоже, вони старались з усіх сил, але безнадійно. Це було більше схоже на марну трату часу, ніж на навчальну групу. Здавалося, вони зовсім не розуміли її ходу думок. Таким чином, я отримала відповідь 710 єн. А що у вас Кощіда, будучи впевненою, що суда встигав за нею, блиснула йому усмішкою. Ти використала це, щоб отримати відповідь? Як? спитав він. Ах. Кощіда миттєво зрозуміла що до чого. Ніхто з них нічого не зрозумів. Вибачте, але ви надто необізнані та некомпетентні сказала Хорікіта, яка до цього мовчала. Якщо ви не можете розв'язати таке, я справді боюсь, що буде далі. Столепелько, це тебе не стосується. Судо вдарив по столу, вочевидь, роздратований Хорікітою. Маєш рацію, це мене не стосується. Ваші страждання не вплинуть на мене зовсім. Мені просто шкода вас. Ви, напевно, все своє життя тікали від усього, що являло собою виклик, сказала вона. Говори, що хочеш. Ці знання все одно не знадобляться в майбутньому. Не знадобляться у майбутньому? Цікавий аргумент. Як ти це доведеш? Мені байдуже, якщо я не зможу розв'язати це завдання. Навчання марне. Прагнення стати професійним баскетболістом допоможе мені набагато більше. Неправильно. Як тільки ти навчишся розв'язувати таке, все твоє життя зміниться. Іншими словами, навчання збільшує ймовірність вирішення проблем, з якими ти зіткнешся. Такий же принцип, що й у баскетболі. Невже ти досі грав у баскетбол за власними правилами? Коли тобі важко в баскетболі, ти теж тікаєш від нього як від навчання. Сумніваюся, що ти сприймаєш тренування з баскетболу серйозно ти природжений порушник спокою, той, хто завжди викликає проблеми. Якби я була твоїм капітаном, я б не допустила тебе до команди. Ех. Судо наблизився до хорікіти і схопив її за комір. Судокун. Кущіда схопила судо за руку швидше, аніж я зміг поворухнутися. Незважаючи на його залякування, хорікіта не здригнулась. Вона просто дивилась на судо крижаним поглядом ти мене ані трохи не цікавиш, але я можу зрозуміти, що ти за людина, просто глянувши на тебе. Хочеш професійно грати у баскетбол? Ти щиро віриш, що зможеш здійснити таку дитячу мрію в цьому світі? Простак на кшталт тебе, який одразу здається, не може навіть мріяти стати професіоналом. Крім того, навіть якби тобі вдалося. Я сумніваюся, що ти отримував би достатній для життя дохід. Ти занадто тупий, щоб мати такі безглузді прагнення. Ти. Було ясно, що судо на межі зриву. Якби він зважився вдарити її, то мені довелося би зупинити його. То що? Ти просто відразу кинеш навчання чи взагалі школу? Тоді відкинь свою мрію грати в баскетбол і проведи решту своїх днів, працюючи на жалюгідних підробітках. Хм, просто чудово. Я кину, а не тому, що це важко. Для цього заняття я взяв відгул у своєму клубі, але це виявилося марною тратою часу. До зустрічі, сказав судо як безглуздо. Навчатися дійсно важко. Хорікіта зробила прощальний докір у бік суда. І якби тим не було пощіде, суда ймовірно вдарив би Хорікіто. Він запхав підручники в сумку, навіть не приховуючи свого роздратування. Агов, усе гаразд? Мені байдуже. Безглуздо перейматись про того, у кого немає жодної мотивації. Навіть перед загрозою відрахування у нього нема волі боротись. Я вже розмірковував, що це дивно для такої, як ти, хто не має жодного друга, збирати цю навчальну групу. Ти, ймовірно, просто хотіла назвати нас ідіотами. Якби ти не була дівчина, я б тебе вдарив. То що, в тебе нема мужності вдарити мене? Не використовуй мою стать як виправдання, сказала Хорікіта. Тільки настворена група вже розпадалась. Я теж йду. Частково тому, що я не можу навчатися, але переважно тому, що я роздратований. Ти, може, і розумна, Хорікіта сан, але це не означає, що ти краще за нас. Іки, якому явно набридла, також здався. Мені байдуже, якщо вас відрахують. Робіть, що хочете. Кинула Хорікіта докір у відповідь. Ну, я просто забритиму всю ніч перед іспитом. Цікаво. Хіба ти не прийшов через те, що не можеш вчитися? Навіть зазвичай спокійний Іке напружився під шквалом докорів з боку хорікіти. Ямаучі також почав збирати свої підручники. Нарешті Окітані, який легко піддавався впливу, піднявся зі свого місця. Ви впевнені? запнувся він. Пішли, Окітані. Вагаючись, Окітані покинув бібліотеку слідом за Іке. Тепер залишились тільки Кошіда, Хорікіта та я. Незабаром навіть Кошіда, ймовірно, досягне межі свого терпіння і піде. Хорікіта сан, ми ні з ким не зможемо вчитися, якщо все буде так тривати. Пробурмотіла Кушіда. Звісно, я помилилась. Навіть якби я їм допомогла зараз, ми б зіштовхнулись з тією ж самою дилемою пізніше. Нам довелося б знову пройти через це. Зрештою, вони зазнають невдачі. Нарешті я зрозуміла, наскільки це безглуздо. У мене немає на це часу. Зачекайно, що ти маєш на увазі? Я маю на увазі те, що краще позбутися баласту. Це був остаточний висновок Хорікіти. Якщо учні, які проваляться, будуть відраховані, то середні оцінки класу за тести зростуть, а ми не докладатимемо зайвих зусиль. Виходить, це а... Агов, Аянакоджі-кун, можеш сказати щось? пробурмотіла Кущіда. Якщо Харікіта так вважає, то хіба це не добре? Ти теж так думаєш, а я не ходжі Ну, я не хочу кинути їх на призволяще або ще щось, але я не репетитор. Я тут нічого не можу зробити. Врешті-решт, я почувався так само, як і Хорікіта. Добре, я зрозуміла. Кущіда схопила свій портфель і встала. Її обличчя потусканіло. Я щось вигадаю, принаймні спробую. Я точно не хочу, щоб усе так швидко скінчилося. Кошіда сан, ти дійсно так думаєш? Хіба це погано? Я не хочу кидати судакуна, ікакуна та ямаучікуна. Навіть якщо це справді так, мене це не турбує. Але я не думаю, що ти дійсно хочеш їх врятувати сказала Хорікіта. Що? Я не розумію. Чому ти так кажеш, Хорікіта сан? Чому ти намагаєшся ворогувати з усіма? Це дуже сумно. Кощіда ненадовго опустила голову. Потім знову подивилась на нас. Вона зустрілась з нами очима. Ну, тоді до завтра, прошепотіла вона. Кущіда пішла. Раптом ми знову залишились вдвох. Ми сиділи у бібліотеці у повній тиші. Ну, це було неприємно. З навчальною групою вже покінчено, сказав я. Схоже на те. Тиша стала майже гнітючою. Я припускаю, що ти був єдиним, хто мене зрозумів, а я на коджі Ти хоча б трохи кращий за цих бовдурів. Якщо у тебе є предмет, з яким тобі важко, я могла б тебе підучити. Ні, дякую. Збираєшся до гуртожитку? спитала вона. Я збираюсь знайти судо та інших і побалакати з ними. Який сенс у спілкуванні з людьми, яких швидше за все незабаром відрахують? Я просто хочу поговорити з друзями. Маєш щось проти? Як егоїстично. Ти називаєш їх друзями, а сам стоїш осторонь і дивишся, як їх незабаром відрахують. З моєї точки зору, ти жорстокий. Що ж, я точно не міг заперечити цього. Хорікіта не помилялася. Зрештою, навчання це лише перевірка сили мотивації індивіда. Я не буду заперечувати того, що ти сказала. Я також можу зрозуміти, чому ти називаєш когось на кшталт суда тупим. Проте, Хорікіта, чи не варто тобі зрозуміти його ситуацію? Якби він мріяв лише про те, щоб стати професійним баскетболістом, тоді вибір цієї школи взагалі не мав великого сенсу. Хіба ти не вважаєш, що зрозуміла б його краще, якби врахувала причини його вступу? Не цікавить. Знехтувала мною Хорікіта та повернулась до свого підручника на самоті.